План замку і інструкції. Вивчи це домашнє завдання як слід і віддай поперці мені. Я заберу їх з собою. Тебе можуть обшукати, адже ці негідники страшенно підозріливі. І випий чарку лікеру. Бо ж перше, що зробить фон Браухіч, це принюхається до твого віддиху. Так буде надійніше. Капітан перевіряє геть усе. Він найпідозріливіший з поміж них. А мені він видався дуже приємним чоловіком, спокійно сказала Мері. Він дуже неприємний стапівець. Відрубала Гайді. Коли Гайді повернулася за стойку, до сміти і Шафера вже приєдналися Крачова, Томас та Крістіансен. Усі п'ятеро збоку могли видатись безтурботними любителями побалакати за пивом, але їхні притишені і стурбовані голоси свідчили про те, що всі вони дуже стривожені. Чи принаймні дехто з них. Отже, ніхто з вас не бачив старига на сміті? Спокійно? запитав Сміт. Ніхто не бачив? Тоді куди ж він у біс подівся? Всі мовчали, тільки знизував плечима. Крістіан це назвався. А може мені вийти і пошукати його? Ну, думаю, не варто, відказав Сміт. Мені здається, шукати його вже надто пізно. Раптом обоє вхідних дверей дикого олені розчинились, і до зали швидко увійшли дві групи солдатів з автоматами на поготові. Солдати розсипалися по залі і стали попід стінами, тримаючи пальці на спускових гачках. Вони спокійно, уважно роздивлялися довкола. Ну, ну, кинув Крістіансен, це була чудова воєнна пригода. Раптову тишу ще дужче підкреслювали чіткі кроки по дерев'яній підлозі. Полковник Вермахту вийшов на середину зали і холодно роззирнувся. Велет господар квапливо вибіг з застойки, чіпляючись за стільці, на його обличчі був написаний жах. Полковнику Вайснер, тремтячим голосом почав він. Що, що ради Бога? Вашої провини тут немає, шановний пане, відповів полковник голосом, у якому не було нічого заспокійливого. І все ж таки ви приймаєте в себе ворогів рейху. Ворогів рейху. Колір обличчя господаря за кілька секунд із червоного перетворився у білий. Що я, я, Йозеф Вартман. Прошу вас, полковник підніс руку, вимагаючи тиші шукаємо чотирьох чи п'ятьох дезертирів, які втекли із в'язниці у Штутгарті. Тікаючи, вони вбили двох офіцерів та сержанта. Нам відомо, що вони сховалися тут. Сміт кивнув головою і нахилився шаферові до вуха. Дуже розумно. Хм. Так, справді дуже розумно. Отже, вів далі Вайснер. Якщо вони тут, то ми їх швидко схопимо. Я прошу офіцерів 13, 14 і 15 підрозділів вийти наперед. Він почекав, доки двоє майорів та капітан стали поруч із ним. Ви знаєте всіх своїх офіцерів в обличчя? Всі троє кивнули головою. Гаразд. У такому разі вам треба. Нічого не треба, полковнику. Гайді вийшла з застойки і підійшла до нього, ввічливо сховавши мокрі руки за спину. Я знаю, хто вам потрібен. Це їхній заводій. Ага, всміхнувся Вайснер, чарівна панночка. Гайді, пане полковнику, я прислуговувала вам за столом у замку. Вайснер галантно вклонився. Хіба ж про таке можна забути? гостей. На обличчі у Гайді